Večeras je na redu, inša Allah, bitka na Huneinu. Vidjeli smo kroz Bedr kako Allah Đelešanuhu daje pobjedu, daje pobjedu maloj skupini istinskih vjernika koja je čvrsta, koja je bila čvrsta na istini, a i Bedr je u stvari pouka da mnoštvo, da mnoštvo u čvrst oslanac na Allaha Đalešanuhu ne znači ništa, nije nikakva garancija za uspjeh mnoštvo ako nema čvrstvog oslonca, oslonca na Allaha Đelešanu. Za, zašto, braćo, govorimo stalno o, prije svega o bitkama, o džihadu, iz kojih izvlačimo pouke, inače o siri poslanika sallallahu alaihi Zbog toga što se u našem vremenu umnožilo mnogo pitanja, ljudi pitaju i traže izlaz, pitaju što da čini u ovome stanju kako se danas nalazi umet, gdje je izlaz iz ovog beznađa u kom se nalaze muslimani i tako dalje. Ja kažem da je izlaz onome što je rekao i ostavio Resul sallallahu alaihi sellem onoga dana kada je kazao ostavljam vam dvije stvari ako ih budete slijedili nećete nikad zalutati to je Kur'an, Allahova knjiga i moj sunnet to je izlaz i put uspjeha za istinske, za istinske mu'mine. I dakle i u vremenu izgubljenosti, u vremenu podijeljenosti muslimana mi se moramo vraćati Kur'anu i sunnetu jer je Resul sallallahu alaihi wasallam za nas najveći uzor. Hunayn je bio jedna od odlučujućih bitaka u životu Resula sallallahu alaihi wasallam i ashaba jedna od zadnjih bitaka u kojoj se kriju velike pouke i lekcije u njoj je neizmjerno blago od kojega mi želimo da ponudimo barem nešto, nešto večeras. Mi znamo, braće, da je Resul sallallahu alaihi ve sellem osvojio Meku u Ramazanu. Koje godine? Osme godine u Hidži. Nakon toga, dakle, kada je poslanik sallallahu alaihi ve pobjedonosno ušao u Meku, Mušici iz ostalih krajeva koji nisu još bili prihvatili islam, posebno iz Taifa, jer znamo da je Taif bio do kraja tvrdog koraka. Tvrd, mada je danas Taif mjesto, vidjeli smo kasnije, vidjet ćemo kasnije, kad su, se e, većina muslimana taj Taif je ostao, ostao čvrst. Taif i mjesta oko njega su vidjela opasnost u osvajanju Mekije. I kazali su, kad je osvojio Meku Muhammed, sad red dolazi na nas. Neće nas sigurno ostaviti na miru. On će ponovo zakucati na vrata Taifa, pozvati u islam i tako dalje i napast nas. Pa je njihov bođa Malik ibn Auf odlučio i kazao, kad je već tako, onda je bolje da mi, njiha, da mi njega napadnemo i da mi napadnemo muslimane, da idemo dakle na Meku, nego da oni, da čekamo da oni nas, da oni nas napadnu. Kada je Rasul sallallahu alaihi ve sellem čuo za da se oni pripremaju, da se oni, i okupio ovaj plemena E, Hevazin, Sekif, Benu Malik i tako dalje, ovaj Malik i Mjauf okupio je ta mušiška plemena u borbi protiv, protiv poslanika sallallahu alaihi bilo je, imali velik broj onika, bilo je oko 20.000. 20.000. Poveo je sve, i žene, i djecu, i tako ne. Vidjet ćemo kasnije kako je to protumačio poslanik sallallahu alaihi Nakon toga, Resul sallallahu alaihi izlazi sa ashabima, iz Mekke šestog ševala osme hidžarske godine da se sukobi na Hunajnu sa, sa mušricima. I poslanik sallallahu alaihi wasallam je imao tada koliko vojnika? 100.000. Menjari. dvanest hiljada vojnika, deset 10 iz Medine i dvije hiljade od onih koji su kulaka, od onih koji je poslanik sallallahu alaihi ve sellem oslobodio i koji su tek taze primili islam. Kad su neki muslimani vidjeli ovaj broj, 12.000 ljudi, do se morali kriti, bježat sad muslimani uznapredovali, osvojili meku, 12.000 naoružanih, naoružanih vojnika, a rekli su, danas nećemo biti poraženi zbog malobrojnosti. Danas, ne, zapamste ove riječi, danas nećemo biti poraženi zato što nas je malo. Jer svaki put su patili od toga. Kad god krenu u borbu pa vide koliko ima, a malo. Ali Allah dao pobjedu, međutim sad ima puno. I šta se desilo? Resul sallallahu alejhi ve poslao izvidnice. Međutim međutim e, desilo se onako kako je rekao Malik ibn Auf, ovaj vođa mušrika da će dočekati poslanika sada će, da će ih iznenaditi i tako i bilo. Sačekali su ih na Huneinu kad je poslanik se naišao s vojskom, oni su žestoko navalili, bili su poznati strijelci, gađali su, gađali su muslimane muslimani se razbježali. 12.000 onih koji su smatrali da su nepobjedivi, raspršili su se kopjena. Ostao je poslanik sallallahu alaihi wasallam, ostao je poslanik sallallahu alaihi wasallam samo sa nekoliko ashaba. Čak nije sišao ni sa svoje deve. Nije sišao sa svoje deve, nego je govorio, nema laži, ja sam Allahov poslanik, ja sam Ibn Abdul Mutallib. Pa je dozivao ashabe, dozivao ih i oni su polako prisjeli jedan po jedan. A od onih koji su tek taze, koji su tek novo prihvatili islam, bilo je čak onih koji su pomurcili. Odmah. Juče je primili islam, danas sutra ga odmah napustili. I govorili su, neki od njih, ovu skupinu koja bježi, ovu skupinu muslimana, neće zaustaviti ništa osim more. Do mora se neće zaustaviti. Toliko su bježali. Toliko su bježali. A neki su opet rekli, danas će biti pobjeđen svih. Gotovo je. dakle, sad je prilika da se jer nije nikad bila opasnija prilika za, za mušike da unište islam kao tada. Bježi, nema nikoga. Ostao poslanik sallallahu sam, u nekim predajama se stoji, da je ostalo osam ashaba, nekima deset i tako dalje. Na kraju, kad se vratila, kad se, kad se vratila, kad vratilo ih se stotinu. Stotinu. I ta stotina ashaba je, zajedno s poslanikom sallallahu alaihi ve izvojevala pobjedu protiv 20.000 ti 20.000 mušrika. Dakle, većina je pobjegla. I nisu ni vratili. Ovi stotinu koji se vratilo, na čelu s poslanikom sa selem, borili se protiv, protiv i pobjedili ih. Dakle, 12.000 muslimana je poraženo. A stotinu čvrsti je pobjedilo 20, ovih 20.000 20 mušrika. Nakon toga sakupljen je ratni plijen, a mušici su pobjegli, mušici su pobjegli Resul sallallahu alaihi wa sallam za njima poslao, poslao u potjeru vojsku na čelu sa Abu Amirom Ašarijem, brata od Musa Ašarije, i on se borio protiv njih dok nije poginuo, a onda je zastav uzeo njegov brat i on je konačno porazio, porazio mušrike. E, muslimani su tada zarobili veliki ratni plijen. To je bio najveći ratni plijen u, životu, za života poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Zarobili su 24.000 deva, 40.000 ovaca, hiljade zlatnika, 6000 je bilo zarobljenika, žena i djece. Dakle, to je bio najveći ratni plijen kojega je poslanik sallallahu alejhi najprije podijelio kome? Najprije je podijelio ovim novima koji su tek primili, koji su tek primili islam, a zatim muhađirima, muhađirima, a ensarijama nije dao ništa. Ensarijama nije dao ništa. Dakle, to je otprilike onako onaj tok bitke, tok bitke na Huneinu i sad želimo da izvučemo, izvučemo dakle pouke iz toga. Prva lekcija, braćo, prva lekcija koju možemo naučiti iz ovoga, iz ove bitke jeste da Resul sallallahu alaihi ve Selle kada je napuštao Meku i kada je dobio vijest, kada je dobio vijest da je Malik ibn Auf poveo sa sobom i djecu, i žene, i stoku, i tako dalje, kada je dobio vijest o tome, rekao je tilkel ganimetul muslimina gadan inša Allah. To je ganima muslimana sutra inša Allah. To će biti naš ratni plin sutra. Šta je pouka iz ovoga? Onaj optimizam o kojemu smo govorili. Poslanik sallallahu alejhi ve uvijek optimista u svakoj situaciji. Evo ga vidimo ovdje u najtežem trenutku. Čuo je da se iskupila sva plemena, kreću na meku i situacija je zaista ozbiljna. A on kaže to je sutra ratni plin inshallah. Dalje, kad je se u Bekrom bježao, kad je se u Bekrom činio hidžu, u pustinji ga sustiže Suraka ibn Malik i poslanik sallallahu alejhi ve sellem govori kad je upao njegov konj Allaho ne nije mogu da makne i kaže o suraka kako ćeš sutra se radovati kako ćeš izgledati kako ćeš se ponašati kad ti na glavi zasija kruna perzijskog cara onda je se on sam kasnije pitao vidi ovaj mu obećava krunu perzijskog cara on bježi <laughs> sam s ovim čovjekom bježi, bježi prije se u od nas da ga si ne ubiju a obećava krunu Perzijskog cara. I kasnije kada je Omer radi Allah osvojio Perziju s vojskom koju je predvodio ibn Velik i ostali, ostali e, muđahidi, ashabi, donešena je pred Omera kruna Perzijskog cara. I kad je Omer htio da podijeli ratni plijen, tu je bio pored njega Suraka ibn Malik. I Omer mu je stavio onu krunu na glavu. Omer mu je stavio onu krunu na glavu, pa se sjetio Suraka ibn Malik i riječi poslanika sallallahu sallam, kako se izgledati kad ti na glavi zasja kruna Perzijskog crta. Dalje, na Ahzabu, bita eh, na Hendeku koju smo danas govorili, također u najtežim trenutnom poslanju sada govori radujte se pobjedi, radujte se pobjedi muslimana. I ovo je, braćo, lekcija i s nama, posebno dajama. Dakle, doće teški trenuci, doće iskušenja, bit će nereda, bit će fitne, tada onaj ko treba da bude postojan jeste daje, najprije će da on bude postojan u najtežim trenucima treba da, da obraduje, da obraduje one koji su oko njega i da im inšala najavi, najavi pobjedu. On ne smije da maksa. Ako on popusti, ako se na njemu vidi malo, malo dušnost i pad morala, šta će tek biti, biti sa onima koji su, koji su oko njega. To je prvi ders koji smo želi spomenuti večeras. Druga stvar, jedan od najvećih dersova jeste, je Allah mu kaže u suri Tauba, ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين Kaj i na dan Hunejna, kada ste se bili zanijeli vašom brojnošću, kada ste se bili zanijeli vašom brojnošću, pa vam ništa nije koristila i zemlja vam je postala tjesna, makoliko bila prostrana. I dali ste se ubijeti. Pobjegli ste. Rekli su, dakle, neki ashabi danas nećemo izgubiti zbog malobrojnosti. i toliko su bili samouvjereni da su neki mladići čak izišli bez oružja na negdje. Nisu ništa sa svom ponijeli. Doli otićemo gore pokupiti ratni plin i vratiti se. Nema ništa. Nema borbe. I šta se desilo? Razbježali su se, pobjegli su i to bezglavo su bježali, bez, bezglavo su bježali, tako da su e, mnogi od njih pomislili dakle oni novi da, da se neće vratiti, da, da je to konačni poraz. E, dakle, Allah Želešanu ovdje upozorava da to mnoštvo na vagi šarijata, ako nema osnovca na Allaha Želešanu, i ako to mnoštvo nije okupljeno oko tevhida, oko la ilaha illa da ono ne znači, ne znači ništa. Zato se mi, braćo, ne smijemo obmanjivati mnoštvo. Često puta kod nas se pojavi takva ideja. Mi pozivamo u davu. Nije bitno, nije bitno kojoj organizaciji pripadamo. Pripadamo, e, ja, vi ste primijetili da ja često puta, kad, na, posebno ovdje, a zbog braće koja su iz drugih organizacija, e, spominjem organizacije i Za mene to nije isto. Za mene to nije isto. Mi smo jedan džemat. Možemo imati više organizacija koje rade na putu dave, koje da, nam je dao izazov da se natičemo u dobru. Da se ko će više dobra, ko će više hajde uraditi. Ali je bolest problem i fitne veliki kad se napravi više džemata. Ja ne znam je vam ovo jasno, ali sigurno, šta je džemat? Džemat je, na, oko čega smo se mi udružili? Mi smo se udružili oko Kur'ana i oko sunnita. To nas je ujedinilo. A što, što sam ja osnovio jednu organizaciju, ti nema problema. Ali kad ti osniješ drugi džemat, pa taj džemat svoj ima hierarhiju, pa ova ima drugi džemat svojih, i tako dalje, onda je, to, onda je to problem. Dakle, ne smijemo s tim obmanjivati. I kad pozivamo u davu, često puta se razočaramo, evo vidi malo nas. Nema, evo. Evo koliko nas je došlo. Treba također u Bosni, bilo na kojem drugom mjestu, malo nacije. Ne znači mu broj ništa. Broj ne znači kvantitet, ne znači ništa, ne trebamo se time zavaravati. Znači, mi bismo voljeli da imamo više ljudi. Zbog toga što želimo svakome dobro i što musliman mora svakome želiti da ga Allah uputi. Da ga, na osnovu praksi opet poslanika sa njegove siri, Kada je rekao, nemoj kazni gospodaru, nego ja želim da Allah iz njihovi kičmi izvede one koji će obožavati Allaha. I kaže, spominje Muhammed ibn Abu Wahab, spominje u svojim knjigama, kaže da je zavaravanje mnoštvom i ponos mnoštvom da je to običaj džahilijeta. Da je to džahilijetski običaj, da to muslimanima, muslimanima ne dolikuje. Zašto? Evo primjera iz Kur'ana. Kalu nahnu aktaru amuana wa aulada. Govorili su nevjernici, kažu mi smo brojni i od vas i metkom i sinovima. I danas u džahilijetu kad neko hoće da ostvari neku svoju ideju, makar bila tiranska, makar zulum činio, on će to učiniti onda kad osjeti da ja, da ima i metak, da ima sinovi za sebe koji će ga štiti i braniti, a ako nema toga neće. I onda ako ima to onda se ponosi, ponosi lažno time. I kaže Allah šanu suri kad govori o dvojici, o jednom mu'minu i onome drugom koji imao baštu, koji imao voćnjak isto kao i on, kaže وَقَالَ لَهُ صَاحِبُهُ وَهُ يُحَاوِرُهُ أَنَا أَكْثَرُ مِنْكَ مَانَ وَأَوْلَادَ Pa reče onaj svom petu s kojim, je, s kojim je vodio dijalog, ja sam od tebe bolji. I u mene ima više i metka i, i djece. I, <laughs> i metka i djece. a nije svjesna da će to, da će to propasti. Dakle, to ne znači ništa. A da dokaza ne znači ništa to mnoštvo da Allah Želešanu u Kur'anu na mnogo mjesta govori da većina ne vjeruje. Da većina ljudi ne vjeruje. I većina ljudi ne znači ništa i ne vrijedi, ne vrijedi, ne vrijedi ništa. Ako nisu, ako nisu istinski vjernici. I kaže uzvišni, obraćaj se poslaniku sallallahu alejhi ve sellem, "Wa in topi akthara man fil ardi yudilluka yudilluka an, i kad bi se ti pokoravao većinu onih koji su na zemlji, one bi te u zabudu odveli. Kad bi se njima, kad bi se većini pokoravao. A što se tiče mu'mina, oni su uvijek bili manjina. Oni su uvijek bili manjina. Kaže Allah min, na kalilu min ibadije šukur. A malo je mojih zahvalnih robova. I kaže uzvišeni, kem min fijetin kaliletin galevat fijetin bi idnima. Koliko su puta malobrojne skupile, skupine porazile mnogobrojne. Dakle, mi se radujemo tim ljudima, novim koji dođu, koji, koji prime islam, ali ne obmanjujemo se tom brojnošću. Bitan je kvalitet. Kvalitet pobjeđuje. Kvalitet pobjeđuje, a nije, nije kvantitet. Resul sallallahu alaihi wa sallam je rekao jednom hadisu, dobro, ako je to tako, kaže poslanik sallallahu alaihi jednom hadisu da 12.000 ljudi je nepobjedivo. Kako to sad spojiti s ovim što se na 12.000 ljudi se ne može poraziti. Nepobjedivo, jesu. Dakle, neće, neće izgubiti 12.000 muđahina zbog malobrojnosti. Taj hadis dakle bilježe Ahmed Abu Dawud, e, Darimi, tako dalje. Od Ibn Abbas. Dakle, spajamo to na taj način što ima u drugim predajama, stoji dakle nastavak nakon sabura. Dakle, ako budu sabrali, neće, neće biti pobjedni. Dakle, bit će oni pobjednici. A u trećoj predaji kod Vakidija stoji nakon okupljanja oko jedne riječi. 12.000 je pobjedivo ako se okupe oko jedne riječi. Ako među njima bude različitih ideja i različitih mišljenja, neće, neće uspjeti. Neće, makar je bilo i 12.000, a ovo bilo na Huneinu s poslanikom sallallahu alaihi S poslanikom tih 12.000, ali gubi. Ali gubi. Ali sto ljudi koji se okupili oko poslanika pobjeđuje, pobjeđuje mušik. Treća stvar i treći ders koji treba večeras išao da spomenu da naučimo jeste kad su ashabi izišli iz Mekije. E, vidjeli su stablo vidjeli ste stalno braća koje su mušrici vješali svoje oružje i zvali su ga Zatul Amuat. Dakle, to je bilo za njih sveto drvo. Pa su rekli, pa su rekli neki od muslimana, poslaniku sallallahu alaihi ve sellem, da i nama odredi, ili od, napravi nam, odredi neko drvo koje će biti Zatul Amuat kao što oni imaju. Kao što oni imaju. Pa je poslanik sallallahu alaihi tada rekao, Allahu akbar. Znači ćete mi reći isto ono kao što su rekli židovi Musa i salamu. Kao što, Lena lana ilahen kema, kema lahum Napraviti nama bogove kao što oni imaju svoje, kao što oni imaju bogove. Pogledajte, šta, šta ovo znači? Kažu učenjaci islamski, od uzroka poraza i od, jedan od najvećih uzroka poraza jeste prisutnost onih u borbi koji su slabi akidi. Čija akida nije stabilna je primili islam, danas odmah pozivaju šir, A pobjedili, nisu vidjeli očiti dokaz. Nisu vidjeli očiti dokaz Allaha Đalešanohu. Dakle, i takvih, kad bi bilo ne znam koliko, oni ne mogu, oni ne mogu uspjeti. i to je samo uzrok poraza. Zato danas imam odgovor na pitanje zašto muslimani stagniraju, zašto zaostaju, zašto nema pobjede, upravo zbog slabosti te akide. I ostvarilo se ono što je rekao poslanik sallallahu alejhi ve sellem, moj se podijeliti na 73 skupine. I mi sad kad raspravljamo, kad raspravljamo o mnogobrojnim džematima, o mnogobrojnim frkama koji su pojavili vama e što ne bi, što ne bi, ima i takvih pojedinaca koji navodno po, pozivaju to jedinstvo muslimana. Ali oko čega? Oko čega ne poziva da se okupimo? Mi imamo Kur'an i sunnet. Ako ćemo se okupiti oko Kur'ana i sunneta, bojum, to, to je jasna stvar. Onaj ko neće, sad ne se nije u redu onda je to znak fakt. Ali ako ti mene poziva da se okupim s tobom oko nečeg drugog i kažeš da ja neću žemata ako neću, ako neću prihvatiti, da ja, da, ja, da ja napuštam ako neću prihvatiti to što ti nudiš, to je onda druga, druga stvar. Dakle, zbog slabosti akide, zbog, e, zbog nepoznavanja islamske akide i njenih temelja, muslimani nas razbijaju i dijele, dijele po svim, po svim mogućim šavodima. To je vrlo, vrlo bitna stvar, vrlo bitna stvar. I danas imate ljudi, onda se ne čudimo o toj slabosti. Ima ljudi koji završe širijeske fakultete i dođe i onda iz svoje glave šeitan, objavljuje i pođe da, da, da izmišlja, nekakve, gluposti. Završi fakultet. Dakle, nije to, nije to, pojenta nije u tome, nego čvrst jekin ono što je, s čime je došao Allahu poslanik sallallahu alaihi sallam, dakle, s kitabom i sa, i sunnetom i to slije. Dakle, daleko bilo i gluho bilo da su to bila ashabi koji je odgojio sallallahu alaihi sallam. Dakle, to su bili novi oni koji su tek primili istanke, kad poslanik sam je rekao, šta mislite šta će se vas prorata i svojom mlijeku? Rekli su, dobro, jer ti si, ti si sin najboljeg, ti si naš taj, tako, tako. E vi ste, en, neću vam ništa, idite, slobodni ste, entum, vi ste slobodni. E, od tih ljudi, iz tih skupina je bilo oni koji su kazali, napravi nam zatvor, i odredi nam drvo, koje ćemo, na koje ćemo i mi, koje će biti sveto drvo za nas, na koje ćemo mi stavljati naše, naše oružje. Dalje, sljedeći drst jeste izlaženje u bitku prije izlaženje u bitku prije vremena i požurivanje, požurivanje od strane određene skupine. Buhari bilježi od Bera Aziba da mu je rekao jedan čovjek, o Ebu Ammare, je li istina da se pobjega na dan Huneina? Je li istina da se pobjegli na dan Huneina kad su vas počinjali mušici? Kaže, ne vallahi, nije pobjegao Rasul sallallahu alaihi wa sallam. Nije pobjegao Rasul sallallahu alaihi wa sallam, već oni koji su požurivali bitku, pa je pa ih je dočekao neprijatelj. Dočekali, dočekali su i ovi iz plemena i gađali ih i razbili, razbili potpuno. Dakle, to su oni slabići i mnogi, mnogi od njih, rekli smo, su krenuli bez, bez naoružanja. I ovo je velika lekcija. Istričavanje za nas. Istričavanje prije naredbe od strane poslanika sve Ništa, samo hajmo. Idemo. Prije, prije naredbe e, i dogovora šure i i tako dalje ovi dječači mladići su krenuli samo radi ratnog plijena misleći da su posto pobjednici. Dakle, njih je zaboru taj Hamas koji nas često puta zavarava. Čet pa onda pravimo isitrene poteze. Na početku kad nisam prihvati akidu, kad prihvati vjeru, vidi da je to lijepo, nema šta. Međutim, često puta taj Hamas ne da da razum, da razum postavi stvari, da se razumno stvari postave i ne, dozvoljava ulogu razumu koju je Islam, koji je Islam odredio. Islam prihvata tu atiku, taj, ta osjećanja, ta osjećanja koja, koja postoje u srcu svakog, kod svakog čovjeka. Međutim, Islam im ne da da se, da se, da se onaj, e, da iziđu iz te kolotečne šarijete. Mora i razum, mora i razum kontrolisati. Dalje, ovo bježanje onih koji su te prihvatili Islam, govori nam o jednoj stvari, a to je nedostatak odgoja. Nedostatak odgoja kod njih. Zato, braćo, ja stavljam naglasak na jednu stvar, da mi moramo posvetiti veliku pažnju odgoju. Očita je činjenica da kod nas fali islamskog odgoja. Zato brzo dolazi među nama do nesporazuma. Nema islamskog hlaka, nema osjećaja kad uvidiš brata, nema postavljanje stvari na njihova mjesta, da se još uvijek se kod nas ne zna u dobroj mjeri ko je stariji, ko je mlađi, ko je učeniji, ko nije učeniji. Ne zbog toga što to neko traži, nego to se primijeti. Kad neko dođe u i kad mu ti važiš i pričaš, lijepe slatke riječi, kako nisu kad nisu to tvoje riječi, ti citiraš mu hadisa hadisa poslanika sa To odgovara svakoj duši. Ali kad vidi naše ponašanje, nešto nije u redu. Ne može. Nije, nije, nije, stvar, nije stvar u redu. Dakle, odgoj je vrlo bitan. Zato, zato nisu pobjegli oni koji je u poslanik sallallahu alejhi koji odgaju u Meki, pa onda u Medini. Za njih nema problema. Ne samo da neće pomoći iz bitke, nego i kad su se svi pomrtili, kad su sve napustili, neće oni, vidjet ćemo kasnije na, na, u bitci na Tebuku, Ebu Zer, za koga je poslanik sve rekao, nek se vas smilije Ebu Zerru, rođen je sam, živit će sam i bit će proživljen sam. Ako ne može, ako, ako se radi o fitni, takav vijenik koji ga odgojio poslanik sa ali i koji je dobro nisam islamsko, on će otići bilo gdje u pustinju, ali će ostati čvrst. Osta, će čvrst, dakle, neće izdat nikad, nikad te principe. Dakle, ovdje se desilo isto, isto što je na, i na Uhudu kad su poletjeli muslimani za ratnim plijenom, onda su i ovi gađali, gađali strelicama. A tako su i ovi potrećali za ratnim plijenom bez naoružanja i istrećali su bitku prije vremena. Dalje, Malik ibn rekli smo da je poveo sa sobom sve, sve što je imao. Međutim, između ostalog, poveo je sa sobom čovjeka koji je imao 160 godina. 160 godina zvao se Durejt. I taj slijepi čovjek, na, gluh bio, i slijep i gluh, ali jako iskusan, i borac, i pametan čovjek bio, poznat kod, poznat njih. Dakle, ne od kakvim on koristi nije bio na, na Međutim, pogledajte kako, kako vodi njega, vodi njegov, i traži njegovo mišljenje, traži njegovo mišljenje. Kad su muslimani se okupili, kad su, kad su, krenuli, kad su krenuli u borbu, ovaj, i kad su njihovi krenuli također na ne, on je čuo plać djeci. Čuje plać djeci i veliku vrisku i pitao je šta je ovo? Kad dovedite mi kaže to je naš emir Malik ibn Auf odredio da idemo sa njim sve i djeca i žene i tako dalje i stoka da sve povedemo. Kaže dovedite mi tog ludaka. I kad je došao pred njega kaže mu šta si to uradio? Zbog čega si to uradio? Kaže zbog toga zbog toga kaže što, što želim da danas porazimo Muhammeda, da se oni od nas prepadnu, da se od nas prepadnu i da svi zajedno učestvujemo u pobjedi, da se svi zajedno veselimo u pobjedi. mu ovaj, nisam vidio gore čuvara koji izdaje svoje stado od tebe. zbog čega? Kaže, ako, evo zbog čega. Ako budete poraženi, ako budete poraženi, to je dupli poraz. Uzet će ti i stado i žene će zarobiti, i djecu, i sve ostalo. Dakle, neće ubiti samo vojnike, nego će sve uzeti kao ratnik. A ako vi pobjedite, pa ništa ti neće koristiti, pa djeca, i žene. Što ako pobjedite, to vala, se nazad. Može će biti samo, samo na I vidjet ćemo kasnije da je, da je to uoštalo njega. U stvari vidjeli smo da je poslanica na selem svetu zarobio, kako je rekao, to će za nas biti sutra ratni plijen i I mi se moramo koristiti, braću, od ovoga, dakle da koristimo znanje i pamet naših iskusnih ljudi. Ne smijemo zapostaviti nikoga. Moramo dati, dati ulogu svakom čovjeku i dati mu ono mjesto koje mu pripada. Zašto je sposoban? Angažovat ga. Nikog ne podcjenjivati. Wallahi nikog ne podcjenjivati. Nevjernici, pogledaj kako nevjernici čini. Poslanik sa je znao izmiš pouku iz ovoga. I, musli, i, I prvi muslimani. Mi danas ne. Ako sam ja na određenom mjestu, ja raspoređujem kako hoću. Pa makar bilo ili Zbog toga propadaju, ne, ne samo generacije, zbog toga imperije propadaju zbog tih stvari. Dakle, musliman mora dati, koga danas kako zapadnjaci koriste svoje najstarije generale, najiskusnije političare. Kad hoće da donesu neka rješenja, onda njih pitaju, pitaju i savjetuju se, savjetuju se s takvima. Dakle, ovo isto tako e, po meni bilo vrlo važno da se, da se, da se spomeni, da se zapamti. Sljedeća stvar jeste, vraćao, da je od najvećih uzroka pobjede muslimana jeste postojanost poslanika sallallahu alaihi ve sellem, čak na trenutku, kada je ostao sam, nije se, nije se pokolebao. Dakle, e, ovdje ponovo spominjem ders, ders zadaje koji, koji moraju biti postojani, ne smiju se pokolebati, ne smije se kod nas desiti, desiti e, takva stvar da ako dođemo do na iskušenje, da danas imamo jedno mišljenje, sutra drugu. Svaki dan mijenjamo mišljenje zbog nekakvih iskušenja, pa se bira, bira, bira nekakav, traži se nekakav izlaz, olaš se tamo gdje nema, gdje Allah nije odredio i tako dalje. Sve s navodno da bi, da bi ostali i da bi, da bi opstali. Poslanik sallallahu alejhi ve čvrsti postojan i on najbolji uzor ashabima i tako je i njih odgojio i oni su nas, oni su nas tako naučili. Dalje, e, spomenuli smo malo prije odgoj. Osmi ders iz ovoga jeste ahlak i sab Rasula sallallahu alejhi ve Ljudi su dakle pobjegli. Pogledajte kako se ponaša poslanik u tom trenutku. Ljudi su pobjegli. Tek su primili islam. A kad se dijelio ratni plijen, ko je prvi došao da uzme ratni plijen? Oni pobjegli se, koji su, <laughs> koji su prvi pobjegli, koji su zadnji primili islam. Prvi pobjegli, a prvi došao kad se dijelio ratni plijen. Šta im je rekao poslanik sallallahu alejhi ve Je rekao bježite. Vi ste ti koji se prvi pobjegli. Vi ste ti koji se ostali ashabe na, na da, da, da, da pobjegnu. Ne, ne, ne, ne, ne nego i nego im daje, daje prvo njima ratni plijen i daje im najviše. Mada je u toj skupini bilo munafika. Bilo je čak oni koji su rekli kad, su dobili ratni plijen, iako su prvi dobili ratni plijen, s ovim se ne želi ništa drugo, s ovim se ne želi Allaho lice. Ili ovo nije pravedna podjela i tako dalje. Dakle, i, to, u tom trenutku prilikom podjele ratnog plijena dobili su poslanika sa sve iskušenje. Pogledajte se kaže Safan ibn Umeje. Se kaže Safan ibn Umeje? Kaže, on je tek bio primio islam, prilikom osvajanja Mekke. Kaže, nije bilo čovjeka, nije bilo čovjek koji ga sam ja više vrzi od Muhammeda. A taj dan na Huneinu, toliko mi je davao, odnosno svima nama, koji smo tek primili islam, jer puno su ratnog plina zarobili, jako puno davao. Pa pita jel dosta? Ja kažem dosta, on opet daj, Dosta je, on opet daj. Tako da mi poslije toga nije niko bio draži, draži od Muhammeda. Dakle, pokazao je, pokazao je kako treba da se ponaša Poslanik sa selem sa, sa ashabima, odnosno sa svojim, sa svojim sljedbenicima. Poslije toga, vraćao, šta se desilo? Kad je poslanik sallallahu alejhi ve sellem podijelio ratni plijen, kad je podijelio ratni plijen, koga je izostavio? Izostavio Ensari. Njima ništa nije dao. I šta se desilo? Ensarije su da nešto u dušama osjetili su nešto u svojim prsima. I došao je Sad ibn Ubade i kaže poslaniku, ja Rasulallah, ti si podijelio ratni plijen ovima i ovima, dakle i onim novim i muhađima koji su to išli. Dakle, sve me neko u i ostala i neki. Onima iz Medinije ništa. Kaže, Ensar nešto osjećaju u svojim prsima. A pogledajte šta pita poslanik Sad A kaže, a gdje si ti sebe našao? Gdje si svoje srce našao? Jesi li ti s njima? Kaže, jesam. Dakle, poslanik selem pogađa, dakle on prenosi ono što oni misle, a kaj li ti s njima? Je li ti tako osjećaš? Neće da slažete, dakle, jesam. I ja tako, e, sari. sari. Pa kad su se okupili, Resul sallallahu sallam je počeo držati govori, i kaže, šta je to ensarije, šta ja to čujem od vas? Pa im je govorio, zar niste bili u zabudi, pa vas je Allah uputio, zar niste bili međusobno zavađeni, pa vas je Allah izmirio, pa vas je zatim mi tako dalje, kaj hoću, hoću od vas da čujem. Šta je to? što osjećate vašim prsima. Hoćete li odgovoriti? Kaže, nemam ti šta odgovoriti, ja Rasulallah. Nemamo ti šta, odgovoriti. ti šta odgovoriti. Kaže, da ste iskreni. Da ste iskreni, rekli bi, bio si odbačen, mi smo te prihvatili. Bio si, bio si proganjan, mi smo ti dali utočište. Bio si siromašan, mi smo ti dali bogatstvo. Bio i tako dalje kaže i kad se svi odbacili nismo ti pomogli i tako dalje i tako dalje. Kaže, zar vam je krivo i zar vam je žao, zar vam je teško što sam ja Dunjaluk podijelio ovim novim, ovim novim muslimanima, a vas ostavio s vašim islamom. A vas, a vas ostavio. Zar niste zadovoljni da se ljudi vrate s devama i s kravama, a da se vi vratite s poslanikom u Medinu? I tako mi Allaha, kada bi ljudi krenuli jednom dolinom, a Ensarije drugom, ja bi sensarijom. Ja bi krenuo sensarijom. I normalno to je kod njih izazvalo onaj emocije, vratili se ponovo, plakali, plakali su, plakali su dugo. I zaista, ovo je, ovo jedan veliki ders od strane poslanika sallam za nas sviju, dakle opet spominjem, zadaje posebno zbog čega. Prvo slučaj sa Sadom. Zašto poslanik se pita sada, jesi ti sebe našao? Jesi li ti tu? On je vođa On je vođa insarija. Jer hoće da upozna preko njega kakvo je stanje u tom narodu. Kakvo je stanje u tom narodu? Šta misle oni u tom trenutku? Ispituje, ispituje teren. Dakle, ja mora da zna šta, šta misle njegovi saputnici. Njegovi, njegovi drugovi, njegovi saradnici i šta oni osjećaju. Kao što otac mora znati šta osjeća njegov sin čemu teži, o čemu razmišlja, dakle kojim, kojim putem treba da i tako dalje. Resul sallallahu alaihi sallam ovo nije zanemario i nije se, na, i nije se naljutio, već je požurio da ih vidi, da ih čuje, da ih okupi i da im se, da im se obrati. Dakle, ashabi su posle toga, toga dugo plakali, poslanik sallallahu alaihi ve se dakle vratio s njima i bili su da se vrati s poslanikom sallallahu alaihi ve a ovi da se vrati sa, sa ratnim plinom. I pogledajte braćo kako šeitan kako šeitan stalno radi? Pokušava da ubaci, da ubaci spletke među muslimane. Još poslanik sa njim. A kako je tek danas, danas s nama? Kako je tek danas s nama? Mada, što je rekao jedan brat neki dan, dobro, mi nemamo, poslanika, sam sam ali imamo njegov, njegov životni put. Imamo Kur'an, imamo sunnet. A pored toga oni su imali živog poslanika. Ali u času jednom, samo zbog malo dunjavuka, zbog malo ratnog plijena, pojavi se nešto u duši. Pojavi se nešto. Dakle, to je normalna stvar, ali mi moramo izvući pouku kako to liječiti, kako se na brzinu vratiti u kolo tečine. Jer nije, nije uopšte čudno što čovjek posrni, ako se brzo vrati. Čudno je kad posrne pa se ne vrati, to je težina, to je opasnost. Zato molim Allah Đelešanuhu da nas učvrsti na istini, da izvučemo pouke iz i poruke i da ih primijenimo u našem životu iz ove bitke i svih ostalih bitaka i događaja i života poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Jazakumullah, subhanakallah, hamdika, ašhanu da je bacio prašinu onim mušicima i rekao budite poraženi, Allah vas porazio i bili su, i bili su, bili su poraženi. A normalno ovih sto vojnika je se borilo protiv ostalih i rekli smo kako izgleda pobjeda. Da je poslanik sallallahu kad su oni počeli da bježe odredio ga brata od Musa Lešari da, da, ih, da ih goni, pa kada je on poginuo u toj borbi, onda je Musa Lešari preuzeo i na kraju izveo pobjedu. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammedi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa ba'd, salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Draga braćo, večera smo inša Allah, večera se družimo kroz siru sa poslanikom sallallahu alaihi sallam i ashabima u njehovom pohodu na Tebuk njom smo govorili o Huneinu, a ja sam našao za shodno da večeras progovorimo nešto o Tebuku, jer pored Huneina i onih bitaka koje smo spominjali, mislim da je Tebuk jedna od bitaka koja zasluže se spomenu na ovom našem seminaru i da se iz toga izvuku neke pouke. Inače, bitka na Tebuku je jedna od najznačajnijih i najvećih bitaka koje je vodio Rasul sallallahu alaihi ve sellem iz više razloga prije svega zbog toga što je taj put do Tebuka bio jako težak i što je bio dalek. Druga stvar zbog toga što se putovalo u vrijeme najveće žegi i najveće, najveće nesnosne vrućine, u vrijeme kada su plodovi, u vrijeme kada su plodovi sazreli u Medini i kada je šetan zavodio mnoge i navodio da ostanu, da ostanu u hladovini Medine e, i u hladovini tog sazelog sazrelog voća i sazelih plodova. Inače, e, ova bitka je značajna i po tome što je to bila prva bitka u kojoj je poslanik sallallahu alejhi proglasio opštu mobilizaciju i naredio, naredio da svi iziđu, da svi iziđu u tu bitku. Dakle, o težini ove bitke i težini tog puta govore mnogi kuranski ajeti. Kao što je ajet u suri Taube. Inače sura Taube je objavljena povodom Tebuka ili na Tebuku. U 36. ajetu Allah Želešanohu kaže Ja ejuha alladina amanu ma lakum idha qila lakum unfiru fi taqaltum ila O vjernici, šta vam je bilo onda kada vam je bilo rečeno krećite u boj? Vi ste ostali, dakle, kao da ste za zemlju prikovani. Kao da ste za zemlju prikovani, toliko vam je bilo teško, teško da iziđete kad vas je poslanik sallallahu alejhi ve sellem pozivao. Ili u drugom ajetu Allah dželle kaže: "Ma kana li ahli al-Madinati wa man hawlahum min al-a'rab an yatakhallafu ar Rasulillah." Ne treba da stanovnici Medine i oni oko nje izostanu, izostanu iza poslanika sallallahu alejhi ve sellem, dakle kad krene na Tebuk. Dakle, Allah Đelešanu upozorava na ovaj način da su dužni svi muslimani koji mogu, koji nemaju nikakvog opravdanja da iziđu s poslanikom s.a.v. ovu bitku. Inače, povod ove bitke jeste to što je do poslanika s.a.v. došla vijest da rimski imperator priprema vojsku. Priprema vojsku i želi da napadne muslimane u Medini. Kad je čuo za tu vijest, poslanik sallallahu ve sellem je dakle mobilisao vojnike, a posebno e, rimski imperator je želio da se osvijeti muslimanima, jer je osjetio, osjetio njihovu žestinu u bici na muti, kada se šaka ashaba i šaka istinskih mumina suprotstavila tolikim rimljanima i nisu ih uspjeli pobijediti ni muslimani nisu pobjedili, nego je Halid ibn Velid uz Allahu pomoć uspio vratiti, vratiti vojsku nazad u Medinu. Dakle, osjetili su već snagu muslimana i željeli su sad da ih preduhitre i da napadnu poslanika s.a.v. i muslimane u Medini, da bi im se na taj način osvetili. Dakle, Resul sallallahu alaihi ve sellem mobiliše vojsku i traži, traži od svih muslimana da učestvuju u pomoći. Da se pripremi vojska za pohod. I spominje se u predaji da su ashabi žurno dolazili poslaniku sallallahu alaihi ve sellem i nudili svoj imetak i nudili naoružanje onima koji nisu imali i opremu onima koji nisu imali da krenu na Tebuk. Pa se spominje da je Abu Bakr radijallahu ta'ala dao sav svoj imetak, dao sav svoj imetak za pohod na Tebuk. Omer radijallahu ta'ala je dao pola svoga imetka, a Osman radijallahu ta'ala dao je hiljadu dinara i hiljadu deva tako da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem tada rekao kad je u pitanju Osman radijallahu ta'ala svoje poznate riječi Allahumma narodi an Uthman fa inni anhu radin. gospodar moj, budi zadovoljan sa Osmanom jer ja sam zaista sa njim zadovoljan. Ja sam sa njim zadovoljan. Dakle, istinski mu'mini su pohitali da se odazovu poslaniku sallallahu alaihi ve sellem i da učestvuju u toj bici zajedno s njim i da idu u pohod na tebu. Međutim, Ovdje, kao i svakoj drugoj bitci na svakom drugom mjestu poslije bedra pa na ovamo, dolaze do izražaja munafici i njihove spletke. Allah Želešanohu, dakle, povodom njih objavljuje suru Taube. I kaže Abdullah ibn Abbas, toliko se u suri Taube spominje va minhum, va minhum, i od njih su i oni, pa se spominje njihove osobine, da smo mislili da neće nikog ostaviti, da će nas svi ubrojati munafike. E, dolazili su neki monafisi sa različitim isprikama, Sa traže, tražeći određene, određene onaj, isprike da ne, idu, da ne idu u tu bitku. Jedan od njih je došao i kazao Allahom poslaniku Ja Allah, ne dovodi me iskušenje. Tamo su žene bijele put. I ja kad je vidim, nećemo se odoliti. nećemo se odoliti. Pa ako možeš ikako, poštedi me toga da ne idem u bitku. I Allah, Resul sallallahu alaihi wa sallam, dozvoljava i kaže, pošteđen si, ne moraš ići. Ne moraš ti ići biti. Allah Želešanovu povodom ovoga munatika objavljuje ajete, objavljuje 49. ajet sure Taube gdje kaže ومنهم من يقول اذن لي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين Dakle, ima onih koji ti dolaze i kažu, poštedi nas, ne dovodi, dovodi nas u iskušenje, oslobodi me, oslobodi od bitke, a eto sami su pali u iskušenje. Jer ono što se desilo poslije bitke, da je otkrivanje munafika i sramoćenje, jer poznato da se sura Taube zove još al fabiha ona koja sramoti munafike. Ona koja otkriva, otkriva njihove osobine. I to su posljednji znaci i ajeti koji otkrivaju do utančine nifak i munafike i njihove, njihove osobine. Bilo je i među muslimanima onih koji su bili iskreni mu'mini, ali su izostali iz bitke. Izostali su iz bitke. Allah Želešanovu spominje također u suri Taube. Dakle, zaista je izazov bio velik. Izazov je bio velik. I od onih koji su izostali, a pripremali se bili, pripremali se za tu bitku, bili su Ka'b ibn Malik, Murara ibn Rebija i Hilal ibn O ovoj trojici ashaba su objavljeni posebni ajki koji će se učiti do sudnjega dana u njihovoj primjenoj taubi. I kada bismo imali vremena, kada bismo imali vremena da ispričamo sve ono što se spominje u hadisima, odnosno u predajama o njima, bilo bi zaista interesantno. Posebno priča, priča Kabe Malika. Kako je on to doživio i kako su inače doživjeli taj hađ poslije povratka, kad se poslanik sa vratio naredio je da niko s njima ne smije govoriti, da se niko s njima ne smije selamiti, čak im je Allah zabranio nakon izvjesnog vremena, nakon 20 ili nekoliko dana, zabranio je poslanik se sela se sastavi sa svojim ženama i tako dalje. Dakle, svi su bili digli ruke, ruke od njih i onda Allah opisuje to stanje njihovo koliko mi je bilo, to, koliko mi je bilo teško. Kaže bi mi Malik, tako mi Allah nikad nisam bio spremniji za borbu, kao tada. Ali, šeitan me je naveo i zaveo da, da, ostane, da ostane u Medini. I stalno sam govorio kad je poslanik sa sam izišao sa, sa svojom vojskom i kad je izišao sa ashabima, kad sam vidio ko je ostao u Medini, rekao sam, ostali su samo munafici. Ostali su samo munafici. Ja sam govorio, evo sad ću, sad ću, sad ću spremi. Pa danas, pa sutra i završilo se tako. Nije, nije otišao. Dakle, njih trojica nisu otišli, nisu otišli na tebu. Dalje, Allah Žalžanu u suri, suri Taube spominje ljude. Ljude koji su imali opravdanje, muslimane koji su imali opravdanje da ne idu u tu bitku. I kaže lejse ale du'afa i wala ala al-marada wala ala alladhina la yajiduna ma yunfiquna harajan idha nasahu lillahi wa rasulihi ma ala al min sabil wallahu ghafurur rahim.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 Pa su se oni tužni, dakle, suznih očiju vratili. Dakle, Allah Đelešanu spominje ovaj u hadisma se spominje predaja da je, to, da, je, da je skupina od sedam siromašnih muslimana koji su došli poslaniku sa selem i tražili da, da ih naoruža, da ih opremi, da oni krenu s njih. Pa je poslanik sa selem tražio i nije mogao za njih naći ništa. I kad im je to saopštio, oni su zaplakali, zaplakali zbog žalosti što ne mogu da idu s poslanikom sallallahu alejhi ve sellem. Pogledajte razlike između istinskih mu'mina i munafika koji su imali sva sredstva nisu nisu otišli na Tebuk s poslanikom sallallahu alejhi ve sellem. Na ubici na Tebuku ili u tom pohodu desilo se raznorazne stvari, vrlo interesantne. I ajeti, odnosno muđize poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Bilo je munafika koji su, koji su se okupili u jednoj kući, okupili u jednoj kući i nagovarali druge da odustanu, da ne idu, da ne idu u bitku, govoreći: وَقَالُوا لَا la فِي fil Govorili su ne idite po vrućini, vidite kolika je žega. Pa Allah Želešanu mu kaže Kul naru jahannama saddu harra lau kanu Reci, zaista je džehennemska vatra mnogo žešća i mnogo, mnogo vruća kad bi, oni, kad bi oni to razumjeli. Dakle, u tom pohodu onaj koji je odustao i koji je izostao za izvjesno vrijeme bio je Jebu Hejtan. Jedan od poznatih ashaba imao je dvije žene. Imao je dvije žene i poslanik sa selem izišao s vojsku. A on je došao kući i zatekao je svoje žene gdje su mu pripremile postelju, pripremile, e, namještale postelju, pripremile hladnu vodu i, i jelo, i jelo. Pa kad je to vidio, kad je to vidio, a poslanik sa selem već otišao s vojskom, kaže, vallahi ovo nije pravedno. Vallahi ovo nije pravedno. Jer vidjeli smo ovom ajetu kako Allah kaže, ne treba vjernici, oni koji su medinjali oko nje, da izostanu. I za te bitke i da svoje živote pretpostave životu poslanika sallallahu alejhi On izišao, oni ostali. A ovo nije pravedno. Poslanik sallallahu alejhi izišao, a ja ostao ovdje. I na taj izazov i kaj tako mi Allaha neću okusiti ništa od ovoga dok se nesretnim, nesretnim s poslanikom sallallahu alejhi I krenuo je, krenuo je, pripremio je svoj jahalicu svoga konja i e, da sustigne poslanika sallallahu i ostale ashabe. I poslanik sallallahu je odmarao na jednom mjestu i neko od ashaba je ugledao konjenika koji ide koji kroz pustinju dolazi, dolazi susret, pa su rekli, ja Rasulallah, ja Rasulallah, konjanik, vidimo konjanika u pustinju, ide, približava se nama. A Allah je rekao, neka bude Ebu Hejf. Molim Allaha da bude Ebu Pa kad se približil, kad, se, je došao, vidjeli su, vidjeli su da je to on. Dakle, pogledaj, poslanik je znao za njegovu iskrenost. Znao je da oni, čudilo ga to što, što je on izostao što je on izostao iz bitke i onaj koliko je bio iskren prema, prema svojim ashabima i koliko je želio da uči u tome da se pokori Allahu da ne bi zaslužili da ne bi zaslužili bolnu, bolnu padnju. To je dakle događaj sa tim, sa tim ashabom. Dalje e, spominje se slučaj i na Tebuku i u tom putu na su munafici stalno radili protiv, na razbijanju toga. Dakle, krenuli, krenula je neka skupina i na taj put ali ne da bi se borili, nego samo da bi razbijali te radove. Dakle, oni ustrajavaju u svom lafikluku i stalno razbijaju i šire pesa, šire, šire Na tom pohodu poslanik sallallahu alejhi izgubio svoju devu. Izgubio svoju devu. Jedan od munafika, jedan od munafika je rekao: "Pogledajte. Ka, među kaže da je poslanik i kaže da mu dolazi objava, a ne zna gdje mu je A ne zna gdje mu je I kaže da, da, da mu dolazi objava s nebesa, da mu donosi Džibril objavu, a neće da mu kaže Džibriju gdje mu je, gdje mu je deva. I onda je došao Džibril s objavom i rekao mu, deva se nalazi tu i tu, zamotala se zajedno stavno na njen, njen povodac, tako da ne može, ne može da kreni. I poslanik sa veseljem posebno ashaba i našao je na tom mjestu gdje je poslanik sa kazao i tako i ta spletka, spletka munafika, munafika razbijena. Dakle, samo ćemo neke stvari koje su najinteresantnije spomenuti. Također, e, interesantan je događaj sa sahabom Ebu radi radijallahu ta'ala. Ebu Dher je krenuo s poslanikom, sallallahu alaihi wa sallam, sa osnovim na tebu, međutim, negdje na putu, negdje na putu ostao je bez jahalice. Jahalica je oslabila i nije znao šta će. A imao je popupinu na njoj, dakle hrane, ono što je ponio hrane i pića, pa je ostavio jahalicu i ona je skapala, a on je krenuo pješke. I tako da je puno izostao, puno izostao iza, iza poslanika sallam i ove poslanikove vojske, njegovih ashaba. Kad se odmarali također u jednoj, jednoj dolini, ugledali su tog pješaka koji ide sam na tovaren svojim teretom, pa je rekao Resul sallallahu alaihi sallam, molim Allaha da to bude Abu I stigao je Abu pa je rekao Resul sallallahu alaihi sallam, neka se Allah smiluje Abu Zaru. Ide sam, dakle došao je sam, i će sam i bit će proživljen sam. Dakle, to su, te se riječi poslanika sada obistinile, jer u vrijeme određenih fitni i smutnji uh, unutar islamske države poslije smrti poslanika sallallahu alejhi ve sellem Abu Zar radijallahu ta'ala nije mogao svetlo da izdrži da otrpi pa je otišao u grad u mjesto koje se zove Rebeve i tu je dočekao svoju smrt i rekao, nije imao nikoga osim žene i sluge sam je živio u pustinji, u tom mjestu, i kaže kada je, kada je rekao je svojoj ženi, tom slugi, kada, je, kada umrem, kada, pošto me vi ne ako ne, mogu, ne, budete mogući da me vi ukopate dakle, e, zamotajte mu četine i iznesite me na sred puta. Pa prva skupina ljudi, muslimana, kada naiđu tu, recite im da je, da je tu, da se tu nalazi e, ashab Resula sallallahu alaihi ve sellem i da ga ukopaju da ga ukopaju. Tako je bilo, umro je Buzer radijallahu ta'ala i onda je ovaj slugao opremio i zamotao u čeftine i iznijeli su ga na sred puta. Tada je naišao Abdullah Mesud sa skupinom ashaba iz Iraka. Naišao je tim putem i pitao je šta je ovo, kakva je ovo dženaza. Pa su rekli njih dvoje, ovo je ashab Rasula sallallahu alaihi wa sallam Ebu Zar ga nećete ukopati? Zar ga nećete ukopati onako kako dolike do muslimanu? I onda je Abdullah Mesud naredio svojim drugovima da to urade. Plakao je dugo Abdullah Mesud i rekao je obistinu se riječi poslanika sallallahu alaihi sellem kada je rekao nek se Allah smiluje Abu Zarru dolazi sam i kada je dolazio na tebu i će sam i bit će, bit će proživljen sam. Dakle, to je što se tiče slučaja Abu Zara radijallahu ta'ala Nakon toga Rasul sallallahu alaihi ve dolazi na Tebuk. Međutim, ono što je vrijedno spomenuti jeste i to da su munatici na kraju, ono što se kaže na kraju balade, pokušali da ubiju poslanika sallallahu alaihi ve U, u tom pohodu na Tebuk 12 munafika, 12 munafika je stalno išlo uz poslanika sallallahu ve sallam. Ashabi su vodili njegovu devu, onda su oni približili i vidjeli su da njega polako ukrada, ukada san, jer put je bio jako dug. I onda su oni gledali na bilo koji način da, da uzmu povodac deve i da ga obore s deve, da ga obore s deve kako bi on, kako bi on pao i umro, umro na tom mjestu. Džibril ga obavijestio o tome da su mu natici oko njega, da mu spletu, pletu, da želi da ga ubiju, pa je Rasul sallallahu alaihi ve otkrio to ashabima i ovi su pobjegli i poslanik sallallahu alaihi je molio za njih, molio protiv njih, protiv ovih munafika i svi su skapali, svi su, svi su ubijeni na tom putu, nijedan nije, nijedan nije ostao živ. Kako stoji u predajama, jedni su se razboljeli od teške bolesti ili na ovaj, uglavnom iskušani su na taj način da da su završili na tom putu i nisu se, nisu se vratili u Medine. Allah je za u Kur'anu govori o tome i kaže وَهَمُّ بِمَا لَمْ يَنَالُوا I dakle, željeli su ono što nisu, što nisu ostvarili, a željeli su biti poslanika, sallallahu alaihi wa sallam. Kad su došli na Tebuk, ima jedna predaja, vrlo interesantna, e, kaže Abdullah ibn Mas'ud, jednu večer, kad smo bili na Tebuku, ja sam izišao da potražim poslanika sallallahu alaihi ve I otišao sam tamo gdje je on bio, gdje, je spao, gdje je ležao, nisam ga našao. Pa sam otišao da je Bekra, nisam ni njega našao, a također i Omera. I onda sam čuo, onda sam ugledao vatru. Ugledao sam vatru na jednom mjestu i prišao sam tamo. I vidio sam poslanika sa Bekra i Omera kako kopaju kabr. Kopaju kabr. Pa sam prišao, a poslanik sallallahu alaihi ve je govorio govorio evo Bekru i Omeru, dodajte mi vašeg brata, dodajte mi vašega brata da ga spustim u kabru. I poslanik sallallahu alejhi bio lično u kabru i on ga, i spuštao. I prišao sam bliže i vidio sam da je tu Abdullah Zul Bidžadein. Dakle, Abdullah, zvali su ga Zul Bidžadein zbog odjeće, zbog trošnje odjeće koju je imao na sebi, koju je nosio, s kojom je učinio hidžu, kada su ga mušici, mušici su mu sve uzeli, i on je uzeo tu prošlu odjeću i kad se približio poslaniku sa selem, onda je, onda e, podarao na dva dijela, tako da jednim dijelom pokrio donji dio tijela, a e, drugim dijelom gori dio tijela. Zbog te trošne odjeće nazvan je tako, nazvan je tako i kada je umro e, u tom pohodu, pohodu na tebu. I kada ga je spuštao poslanik sa selem u kabr, rekao je Allahumme innijem sejtu rabijan anhu karobijan Gospodaru moj, ja sam osvanuo a zadovoljan sam sa njim, pa budi i ti zadovoljan sam. Onda je Abdullah Mesud rekao da sam Bog do ja, da sam, kad je čuo riječ poslanika da sam, da sam Bog do ja, a, vlasnik tog kabura, sam ja bio taj, taj med koji je, kojega je ukupio poslanik sallallahu alaihi Ono što je važno još za tebu spomenuti jeste da, da jeste mesec vjera. Mesec smutnije, smutnije razora koji su napravili monatici. Dakle, pogledajte kakve su sve spletke kovali munatici kako bi, kako bi e, e, spriječili davu i kako bi pocijepali šah muslimana. Napravili su Mesid u Medini, pored poslanikovog Mesida, dakle, pored toga, ne pored mesčida, nego postoje poslanikov mesčid, oni su napravili drugi mesčid i tu su okupljali, tu su oni okupljali i pozvali su poslanika sallallahu da dođe da klanja u tom mesčidu. Međutim, tada je Resul sallallahu alejhi ve sellem bio zauzet opremanjem vojske za Tebu. I kad su oni došli kod njega da, da ga pozovu da im klanja, rekao je, sad sam zauzet. Sad sam zauzet, nego odgodite to dok se vratim s Tebuka, pa ću onda, pa ću onda posjetiti vaš mesid. I na Tebuku Allah Đelešanu objavljuje ajete, objavljuje ajete o tom mesidu, والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله i oni koji su mesčid izgradili, koji su mesčid izgradili, mesčid razdora i smutnje, da bi pravili, pravili e, razdor među, muslimanima, dakle oni koji, da bi, da bi na taj način ratovali protiv Allaha Želešanu i njegovog, njegovog poslanika. Pa je Resul sallallahu alaihi wasallam na osnovu tog ajeta kad se vratio u Medinu, okupio ashaba i naredio neko, e, dvojici ashaba da odu da sruše taj mesčid da slušajte mešit da ga, da ga zapali. I ono što je još vrijedno spomenuti prije nego što spomenemo glavne pouke iz ove bitke kao događaj jeste da je Resul sallallahu alaihi ve sellem kad se vraća u Medinu kad se vraća u Medinu e, rekao zaista su u Medini ostali ljudi ostali ljudi koji imaju nagradu kao i vi dakle vi niste prešli ni jednu dolinu niti osjetili ni jednu težinu a da oni nisu učestvovali s, s vama u nagradu a ono spriječilo je da ne, iz, ne izidu s vama, spriječio je određeni razlog. Dakle, vidjet ćemo kasnije kakva se pouka krije u tome. Tako se poslanik sa vratio, vratio u Medinu. Zaboravili smo kazati da je ostao na Tebuku, da je ostao na Tebuku, neki su predaje oko toga, između, između 13 i 20 dana, između 13 i 20 dana, ostao na Tebuku, nije bilo bitke, dakle, e, nevjernici kad su, nevjernici kad su, došli, kad su čuli za to, zato nisu smjeli ni izići na tebu, da dakle, to je bila lažna, lažna vijest, e, nisu smjeli se suprostaviti poslaniku, sa veselim, to je još jedan dokaz e, istinitosti poslanikovi riječi kada je rekao, pobježivao se neprijatelja sa strahom od mjesec, mjesec dana hoda. Nisu se smjeli, nisu smjeli suprotstaviti da se bore protiv poslanika sa vasim. Što se tiče pouka, braćo, ja bi samo ukratko, jer nećemo imati vremena za još jedan čas, Prva pouka koju možemo izvući iz ove bitke i ovog pohoda na Tebuk jeste da je ovaj umet umet džihada i borbe i umet sabra i saburanja. Dakle, te dvije stvari nalazimo kroz siru poslanika sallallahu alaihi sallam i vidimo da on, kako mu je dozvoljen džihada, posebno kako je naređen, nije ostavljao sablju do svoje smrti. Stalno se borio na Allahovom putu, uzdižući tako riječ Allaha džalešanuhu, a ponižavajući nevjernike, nevjernike i njihov kufr. I dakle, umet sabura i onda kada ovaj islamski umet ostavi džihad, sigurno će doživjeti poniženje, kako je rekao Resul sallallahu alaihi wa sallam u svom poznatom hadisu, إذا تبعتم بالعين وأخذتم أذناب البقر وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزوه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم kaže kada budete trgovali sa kamatom i kada se budete uhvatili za kravlje repove i kada ostavite džihad, Allah Đelešanu će na vas pustiti poniženje koje se neće od vas dići dok se ponovo ne vratite potpuno vašoj vjeri. A to znači dok potpuno ne uzmete islam onako kako ga je, kako ga je dostavio poslanik sa i kako su ga uzeli njegovi ashabi. Dalje, druga pouka jeste da je Allah Đelešanuhu propisao ponos i snagu ovome ummetu i onda kada iskreno povjeruje, ma koliko ih bilo, Allah Đelešanuhu će im dati sigurno ponos. Vidimo islamsku državu braću u vrijeme poslanika sallallahu alaihi ve sellem i vidimo poslanika na čelu te islamske države i kako se suprostavlja kufru. Cijelom svim teaterima i kompletnom kufru tadašnje na čitavoj zemaljskoj kugli, dakle već ide i prijeti Rimljanima i šalje osme godine po Hidži, šalje vojsku koji je kasnije izvukao haldivni velik na mutu da se suprostave, da se suprostave Rimljanima. Evo ga sad na Tebuk ide. Ide kad je čuo samo da rimski imperator priprema vojsku, on tada mobilizira, mobilizira kompletnu, kompletnu svoju vojsku. I to je prvi put da poslanik Veselem uopšte nije krio ni od koga. Dakle, nije tu koristio varku, niti, niti onaj neke šifrovane, šifrovane riječi, nego je kazao rimski imperator se okuplja protiv nas, poziv, ja proglašavam opštu mobilizaciju i pozivam sam muslimane sada zovu. A znao je da postoje štunje koji će to prenijeti, koji će to prenijeti, prenijeti, imenima. I dakle, na taj način poslanik sa prkosi svom kufru, cjelokupnom kufru na zemlji, jer mu je Allah dao ponos jer zna svoj cilj i zna zašto se bori. Treća stvar koju želimo spomenuti i pouka koju želimo izvući jeste, braćo, da se neprijatelj ne uvlači u redove muslimana i to je pravilo od prvih do posljednjih generacija osim preko munafika. I ovaj, ovaj umet neće doživjeti slabost niti podijeljenost osim preko sedbenika nifaka. Kaže uzvišeni, لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سمعون لهم. Da su imali namjeru da po, ili da su pošli s vama, da su pošli s vama, ne bi vam povećali ništa drugo osim što bi unijeli smutnju u vaše, u vaše, u vaše redove. Da su izišli dakle s vama u nafici, ovo je dokaz da je bolje da su ostali u medini Jer od munafika nema nikakve koristi. On ili će pobjeći s bojnog polja, ili ako ostane, unosit će, unosit nered, u, nered, nered u, u bojne redove. To je dakle jedna od povuka i u istinu je tako i danas vidimo da, da preko, samo preko munafika i onih koji nisu iskreni prema Allahu Đalešanuhu, a ko su munafici vraćaju? Munafici, munafika nema u redovima, redovima kršćana i židova. Oni su redovima, redovima muslimana, oni klanjaju, oni posti, oni izvršavaju naredbe. Dakle, formalno i javno ispovjedaju islam, a u duši kriju i oni su gori nevjernici od svih nevjernika. Zato Allah kaže za njih innal munafiqina fi darkil asfal minan Zaista će munafici biti u najdonjim svojim džahennama. U najdonjim, najdonjim svojima. Jer oni u duši svojim srcem mrze islam. I žele muslimanima zlo. I žele da stradaju. I žele da propadne, da izgube i da budu poniženi. Da budu poniženi na dunjalu. Sljedeća pouka jeste da uslov za suprotstavljanje neprijatelju nije brojnost, kako smo spominjali, niti snaga. Dovoljno je da mumin da mu'mini pripreme snage koliko mogu da se pouzdaju u Allaha Đalešana će im Allah dati, dati pobjedu. Kaže Abdullah ibn Ravaha, vallahi, nismo pobjeđivali neprijatelja brojem niti tehnikom, već ovom vjerom koja nas je počastila Allah Nismo pobjeđivali, nismo pobjeđivali neprijatelja snagom niti brojem, i tehnikom, već ovom vjerom koju nas je Allah Đelešanom počastio. Sljedeća pouka jeste, braćo, da istina mora imati snagu koja će ih čuvati. Istina, dakle, ova vjera, ova risala poslanika srle mora imati snagu koja će je zaštititi. I to je poslanik srle pokazao na Tebuku, kada je mobilizirao toliki broj vojnika i ponosno stao na čelo te vojske sa isukanim sabljama da idu i da štite, da brane, da brane din, da brane tevhid i da pozivaju, da pozivaju druge, druge u tevhid. Mi smo vidjeli kad je poslanik sallallahu alejhi ve sellem pozivao u Meku, kad nije imao snage, ne, niko se, samo se ko odazivao. I ne samo to, nego su gledali da što više ponize muslimane. Međutim, kada je poslanik sallallahu alejhi ve sellem pobjedonosno ušao u Meku, onda su prihvatili. Kada je nosio, kako kaže mi temije, el Kur'anu jehdi wa sejfu jahmi, Kur'an a sablja čuva, kada je nosio Kur'an u jednoj na u drugoj ruci, onda su vi pristali, ako ne islam, onda budu islamsku vlast. Ako neće da, da prihvate sjekinom islam da budu muslimani, onda moraju se povinovati islamskoj vlasti. Sljedeća pouka jeste da nevjernici nikada neće prestati s borbom protiv islama i oni stalno skupljaju snagu i sredstva i okupljaju svoje istomišljenike i smišljaju spletke i prave planove kako da utrnu Allahovo svjetlo. A ovo je, u skladu sa onim što smo spomenuli, kako su munafici pokušali da ubiju, da ubiju poslanika sallallahu alaihi ve i kako su uvukli u te redove i prišli blizu poslaniku sallallahu alaihi ve ne bili, ne bili ga ubili, ne bili ostvarili svoj san. E, dalje, jedna od povuka jeste da istinska akida u srcima je jača i vrijednija od hiljadu ili milion sabljih i nikada se umet nije udaljio od akide i od Allahove vjere i prihvatio nešto drugo, prihvatio neku drugu ideju, bilo ka, ma kakva ta ideja bila, a da je uspio i da nije, da nije bio, da nije bio, da nije bio ponižen. Dakle, to su te pouke koje smo želi spomenuti vezano za bitku na Tebuku. Molim Allah da se koristimo od ovoga i da nam ove stvari, ove pouke, inša Allah, povećaju iman i da ovo nađu na vagi naših dobrih dijela na sudnjem danu i da ovo bude dokaz za nas, a ne protiv nas. Amin.